بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله rahimehullah'ın توحيد nomlik kitob bilan boshlaymiz <clears throat> bu kitobning asl ismi kitabi tavhid tavhid kitobi kitob deganimiz arab tilida maktub ma'nosida ya'ni yozilgan yig'ilgan e, muayyan bir ma'lumotlar yig'ilgan degan ma'noda ammo tavhid kalimasiga keladigan bo'lsak tavhid kalimasi arab tilidagi vahada yuvahidu وحد توحيدا فهو موحد ya'ni bir narsani yolg'iz deb bilishlik yoki yolg'izlatishlik degan ma'noda bo'ladi ammo shariatdagi ta'rifiga to'xtaladigan bo'lsak tavhid deganimiz u alloh subhanahu va taolo o'zida rububiyat va uluhiyat va ism va sifatlarida o'ziga xos bo'lgan mana shu sifatlarda Allohni yolg'iz deb bilishlik demak mana shu qisqacha ta'rifdan bilamizki tavhid uch qismga bo'linadi tavhid uch qismga bo'linadi bu tavhidning uch qismga bo'linishligi hech bir qur'on hadis yoki e, salafning sahobalarning so'zida tavhid uch qismga bo'linadi degan lafz kelmagan lekin mana shu sifatda mana shu lafzda tavhidning uch qismga bo'lingan sifatda kelmasligi bu bo'linishlik xato degani emas balkim ahli sunna val jamoat aimmalari har bitta fanda doris ya'ni o'quvchiga va mutaallim o'rganuvchiga ma'lumotni qisqacha qilib yengil qilib va o'quvchiga ma'lumotni yaqinlashtirib berishlik uchun mana shunday ma'lumotlarni Qur'on hadis nususlaridan yig'ib tushuntirib berishgan. Shuning uchun ahli sunna va jamoat aimmalarining, fuqaholarning mazhablarida tahoratning farzi va vojiblari va sunnatlari va shuningdek namozning farzlari va shartlari va rukunlari va shuningdek har bitta ibodatning mana shunday sifatlari yoki adatlari sanoqlik ravishda bayon qilingan mana shu sanashliklar mana shu sanoqlar hech qanday bir kitobda yoki sunnatda kelmagan bu sanoqlar har bitta faqihning o'zini bir tushunchasiga binoan o'zini ijtihodi yetgan bir darajada sanalgan shuning uchun bir mazhabda tahoratning farzi 4 ta bo'lsa boshqasida 5 ta bo'lishi mumkin va namoz ham shuningdek demak mana shu ibodatlarni farzlarini yoki sunnatlarini sanashlik bid'at bo'lmaganidek tavhidning ham uch qismga bo'linishligi bid'at bo'lmaydi vaholanki ahli sunna val jamoat aimmalari mana shu tavhid lafzini ishlatishgan va tavhidni mana shu qismlarga bo'lishgan shularning eng boshida turadigan imomlarning biri imom tahoviy va shulardan keyingilari ibn huzayma va hokazo aimmalar mana shu taqsimotlarni kitoblarida lafzlari bilan zikr qilishgan endi mana shu tavhidning uch qismga bo'linishligi tepadagi aytilgan ta'rifdan tushundik bu qismlar bundan ortiqcha bo'lib ko'payishligi mumkin emas to'rtinchi tavhid yoki beshinchi tavhid bo'lishligi mumkin emas sababi asl istiqro bobidan istiqro deganimiz ya'ni istiqro va tatabbu deyiladi u olimlar Qur'on sunnat nususlaridan mana shu tavhidga aloqador bo'lgan oyat va hadislarni hammasini yig'ib shundan keyin xulosaga kelishganki Alloh subhanahu va taologa nisbatlik bo'lgan nususlarda dalolat qilgan ma'no faqatgina tavhidni mana shu uch qismga bo'linishligiga dalolat qiladi bu tavhidning turlari rububiyat tavhidi va ulug'iyat tavhidi va Allohning ism va sifatlaridagi tavhid ammo rububiyat tavhidiga kelib to'xtaladigan bo'lsak rububiyat tavhidi u Allohning yaratuvchi va mulk egasi va butun olamning tasarrufi va tadbiri uning yolg'iz o'zida, o'zini qo'lida ekanligiga iymon keltirishlik va mana shu e'tiqodda bo'lishlik. Alloh subhanahu va taolo bu xilda xil tavhidni ko'p Qur'onning ko'p oyatlarida zikr qilib bayon qilgan. Balkim bu tavhidning xili undan keyingi tavhid tavhidul uluhiyaga e'tiqod qilishlikka ilzom qilishlik sifatida ishlatiladi. Ya'ni ilzom deganimiz ya'ni kimda kim tavhidir rububiyya ya'ni Allohning yaratuvchi va mulk egasi va butun olamning tasarrufi va rizqi butun hamma narsa Allohning qo'lida ekanligi va mana shu ishlarda Allohning hech qanday sherigi yo'qligiga iymon keltirishligi agar u mana shu iymonida sodiq bo'ladigan bo'lsa u so'zsiz undan keyingi ulug'iyat tavhidiga iymon keltirishligi shart bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarni rububiyat tavhidur rububiyya rububiyat tavhidini bayon qilishlikka keltirgan oyatlari undan maqsad tepada aytilgandek ulug'iyat tavhidiniga ilzom qilishligidir. Şunun için Allah subhanahu ve taala itedi ki Ya eyyuhen nas u'budu lezî khalaqakum vellezîne min qablikum leallekum tettequn الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Ya ayyuhannas u'budu rabbakum. Ey odamlar, Allohning yolg'iz o'ziga ibodat qilinglar. Allazi xalaqakum deb boyigi undan keyingi oyatni ma'nolari nimaga olib keladi? Rububiyat tauhidlarini zikr qilyapti. Oyatning boshida va oxirida ham mana shu ma'noni zikr qilyapti. Va o'rtada oyatning o'rtasida rububiyat tavhidini zikr qilib yana oxirida fala taj'alu lillahi andada va antum ta'lamun sizlar bilib turib Allohga boshqa boshqa bittasini sherik qilmanglar bo'ldi demak bu rububiyat tavhidi asl mu'minnan mana shu tavhidga iymon keltirishligi talab qilinadi lekin bu odam bolasining fitratida bor narsa faqatgina ana shu fitrati habis bo'lib buzilib ketgan bo'ladigan bo'lsa bu fitrat haqiqatda undan mana shu narsani talab qilmasligi mumkin vaholanki odam bolalarining ichida rububiyat tavhidini وما يهلكنا إلا الدهر bizni faqatgina zamonning o'tishi yo'qotadi va biz faqatgina o'zimizdan o'zimiz bo'lib o'zimizdan o'zimiz yo'q bo'lib ketamiz degan e'tiqod u odam bolasida juda kamdan kam uchragan shuning uchun bu rububiyat tavhidini tan olishlik nabiy sollallohu alayhi vasallam jo'natilgan mushriklar makkaning mushriklari ham bu narsaga e'tiqod qilishgan va bu narsani tan olishgan balkim Alloh subhanahu va taolo mana shu tavhidni ularga ulug'iyat tavhidini tan olishlik uchun ilzom qilgan o'shaning shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytadiki ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله agar siz ulardan osmonlar va osmonlar va yerni kim yaratdi deb so'raydigan bo'lsangiz ular Alloh dar haqiqat Alloh yaratdi deb tan olishadi demak bu tavhid maqsad tepada aytilgandek yana takror qilamiz ulug'iyat tavhidini ilzom qilishlik uchungina bayon qilingan va bu tavhid payg'ambarlar kelinishligi jo'natilishligi va yuborilishligi bu tavhidni bayon qilishlik uchun emas balkim undan keyingi tavhid u nima ulug'iyat tavhidini bayon qilishlik uchun va payg'ambarlar va ularning qavmlarini orasidagi bo'lgan dushmanchilik mana shu ulug'iyat tavhidida bo'lgan shuning uchun biz ikkinchi qism tavhidning ikkinchi qismiga o'tamiz u ulug'iyat tavhidi ulug'iyat tavhidini ta'rifida olimlar aytishadiki u ibodatda tavhidur rububiyya shuki banda o'zini ibodatida yolg'iz Allohni deb qilishlik kerak. Ana shu ibodatida qasdi faqat Alloh uchun bo'lishligi kerak va mana shu ibodatida hech kimga hech kimni Allohga sherik qilishligi mumkin emas. Ibodat deganimizda u faqatgina ba'zi bir odamlar tushunadigandek, u faqatgina masjidga borishlik yoki besh mahal e, peshanasini yerga tegizishlik emas balkim ibodat deganimiz u har bitta Alloh subhanahu va taolo uni yaxshi ko'rib unga rozi bo'ladigan so'zlar va amallarni hammasini o'z ichiga oladigan bir jami' so'zdir mana shu tavhid uchun payg'ambarlar jo'natilgan mana shu tavhid uchun kitoblar tushirilgan mana shu tavhid uchun do'zaxga do'zax egalari kiradi jahannamga jahannam egalari kiradi va jannatga jannat egalari kiradi va mana shu tavhid sabablik payg'ambarlar va ummatlarning orasida kelishmovchiliklar bo'lgan vaholanki mana shu tavhid ko'pincha ko'p kitoblardagi mualliflar yoki Alloh subhanahu va taologa bo'lgan tavhidda gapiruvchilarning tilidan juda kamdan kam eshitiladi. Vaholanki payg'ambarlar kelasi darslarimizda bilganimiz biladiganimizdek inshaalloh mana shu tavhid uchun jo'natilgan. Alloh aytadiki la taj'al ma'allohi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdula. Alloh subhanahu va taologa Alloh subhanahu va taolo bilan boshqa bir ilohni qilmang o'zingizga Va nodonlikdanki odam bolasi Alloh subhanahu va taoloning yaratuvchi ekanligi va rizq beruvchi ekanligi va o'ldiruvchi va tiriltiruvchi ekanligini bilib turib va shuningdek Alloh subhanahu va taolodan boshqasiga bu ibodatni berishligi, ibodatni sarf qilishligi bu nodonlikdandir. Shuning uchun uluhiyat tavhidida shirk keltirishlik bu zulmlarning boshida turadigan eng katta zulmdir shuning uchun alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki inna shirka la zulmun azim shirk juda bir katta zulmdir sababi zulm degan kalimani ta'rifiga to'xtaladigan bo'lsak u vad'u shay'i ila g'ayri mawdi'ihi bir narsani o'z o'rnidan boshqa bir o'ringa qo'yishlik degani ya'ni banda Alloh subhanahu va taoloni yaratuvchi va rizq beruvchi va hokazo fe'llariga iymon keltirgandan keyin shuni tasdiqlagandan keyin ibodatlarini ana shu yaratuvchi bo'lgan xoliqqa sarf qilishlikning o'rniga bu ibodatni unga hech qanday foyda va ziyon berolmaydigan bir maxluqqa sarf qilishligi bu bir narsani o'z o'rindan boshqa bir o'ringa qo'yishlikdir shuning uchun Alloh aytadiki inna shirka la zulmun azim va biz mana shu o'rinda bu tavhidga e'tibor berishligimiz va birinchi bo'lib o'zimizga va ahli ayollarimiz va zurriyotlarimiz va o'zimizga yaqin bo'lganlar va uzoq bo'lganlar bo'lsa ham shularning hammasiga eng birinchi o'rgatishligimiz kerak balkim vojib bo'lgan narsa mana shu tavhidning ikkinchi qismi u uluhiyat tavhididir bu e, ta, kitobi tavhid bu tavhid kitobining mavzusining aksari ko'prog'i mana shu ulug'iyat tavhidida tavhidiga qurilgan vaholanki oz oz ma'nolar bor ulug' rububiyat tavhidi va asmo sifat boblari keladi lekin ko'proq e'tibor berilgan narsa mavzu mana shu mavzuda sababi muhammad ibn abdul vahob rohimaulloh o'zlarining hayot vaqtlarida o'zlarining atrofidagi atroflaridagi odamlar va qavmlari ulardagi bo'lgan eng katta ishkol mana shu masala bo'lgan ular Allohga ibodat qilishadi namoz o'qishadi ro'za tutishadi va zakot berishadi va haj qilishadi-yu, lekin mana shu amallarni hammasini qilib turib yana Allohdan boshqasiga duo qilishadi, qiynalib qolishganda qabrga borishadi, Allohdan boshqasiga so'yishadi, Allohdan boshqasiga nazr qilishadi, Allohdan boshqasidan umid umid qilishadi va Allohdan boshqasiga tavakkal qilishadi va hokazo. Shuning uchun bu kitobning mavzusi mana shu bobdan. Bu mavzuga e'tibor berishlik haqiqatda juda keraklik. Har bitta o'rinda Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini agar bir ko'zdan kechiradigan bo'lsak, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarlik kelganlaridan kelganligidan boshlab hattoiki vafot qilganliklarigacha bo'lgan da'vatlarning hammasi mana shu ulug'iyat tauhidini ustiga qoyim bo'lgan. Balkim aimmalarning biri, ahli sunna aimmalarining biri aytadiki, Qur'onning hammasi har bitta oyati tavhiddir shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin tavhid ar rohmanir rohim tavhid maliki yawmiddin tavhid iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in tavhid bularning hammasi tavhid va ummul kitob mana shu kitobning qur'onning onasi bo'lgan fotiha surasi butun jumlatan va tafsilan tavhidning uch qismini hammasini o'z ichiga olib va talab qilingan narsa iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in yolg'iz o'zingga ibodat qilaman va sening yolg'iz o'zingdangina yordam so'rayman degan ma'noga kelib taqaladi va g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin ihdinas siratal mustaqim bu tavhid egalari yo'liga boshlashligi va g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin tavhiddan yuz o'girgan Allohning g'azabiga uchrab va yana adashganlarning yo'lidan saqlashlikka bularning hammasi tavhidning natijalari qabul tavhidni qabul qilib amal qilganlarning natijasi maqtovli darajada va bundan yuz o'girganlar ular mana shu mag'dubi alayhim yoki dollillarga o'xshagan bo'ladi balkim shular bilan shular birga tiriladi qiyomatda demak mana shu masalaga e'tibor berishlik uchun bu kitobni inshaalloh e, o'qib chiqishga harakat qilamiz ammo tavhidning uchinchi qismiga kelib to'xtaladigan bo'lsak u Allohning chiroyli va go'zal bo'lgan ism sifatlariga sifatlarida uni yolg'iz deb iymon keltirishlik bu tavhid Alloh subhanahu va taolo qay bir ism yoki sifatni Qur'onda yoki Nabi sallallohu alayhi va sallamning tilidagi hadisda zikr qilgan bo'lsa, mana shu ism sifatlarni hammasiga uni o'zgartirmasdan, uni yo'qqa chiqarmasdan, unga misol keltirmasdan yoki uni boshqa bir maxluqlarning sifatiga o'xshatmasdan iymon keltirishlikdir. va bu o'rinda ahli sunna val jamoatga qarshi kelgan qavmlar bor ular ikki tarafda birinchi taraf Alloh subhanahu va taoloni ism sifatlarini sabit qilib ana shu ism sifatlarini bandalarning ism sifatlariga o'xshatganlar bir tarafda ikkinchi tarafda Allohning ism sifatlari agar isbot qilinadigan bo'lsa u bandalarga o'xshab qolgan bo'ladi deb butun ism sifatlarni hammasini yoki ismlarni sobit qilib sifatlarni inkor qilib yoki e, ism sifatlarni sobit qilib e, ismlarni sobit qilib sifatlarni jumhur e, jamhorasini ko'pini inkor qilib ba'zi bir 7 yoki 8 sifatni sobit qilganlar bular ikkinchi tarafda bu ikki toifaga Alloh subhanahu va taolo oyatda zikr qilgan, Qur'onda zikr qilgan bir oyatning o'zigina bu ma'noni xatoligi va botilligini isbotlab beradi. Alloh aytadiki: "Laysa kamithlihi shay'un huwa as samiul basir." Laysa kamithlihi shay va as samiul basir. Uning o'xshashi yo'qdir va u eshituvchi va ko'ruvchidir. uni o'xshashi yo'q degani Allohni bandalariga o'xshatuvchilarga inkor bo'ladi bu. Va huwa samiul basir u eshituvchi va ko'ruvchi deganlar degan e, ma'nodagi oyat bu Allohning eshitish va ko'rishlik sifati yoki ismi yo'q deganlarga rad bo'ladi. Bu haqiqatda nodonlikki Alloh subhanahu va taolo Qur'on Qur'onda o'zini eshituvchi yoki ko'ruvchi deb sifatlasa yoki o'zini ismini zikr qilsaki, bandalaridan biri kelib yo yo'q, bu Alloh eshituvchi ham emas, ko'ruvchi ham emas deydi. Ba'zilari aytishadiki, Alloh ko'rish sifati yo'q, lekin ko'ruvchi. Eshitish sifati yo'q, lekin eshituvchi deb aytishadi. bularning hammasi Alloh subhanahu va taoloni aybdan pokliman, kamchilikdan pokliman deb Allohni juda bir ayblik va noqis sifatlarga sifatlar bilan sifatlab qo'yganini o'zi bilmay qoladi. Sababi bir odam bir podshohni oldiga kirib Allohni maxti, e, o'sha podshoni maxtiman deb o'zicha siz janobi oliylari ha o'g'ri emassiz, harom emassiz, zinoxo'r emassiz, poraxo'r, zinokor emassiz, poraxo'r emassiz, siz e, yolg'onchi emassiz degandek sifatlarni undan inkor qilishlik bilan u hurmat qilib turgan shaxsini maqtamoqchi bo'lsa uni kallasiga aso tushadi uni boshiga aso tushadi shuning uchun Allohni ko'rish sifati yo'q eshitish sifati yo'q bunaqa sifati yo'q unaqa sifati yo'q deyishlik bularning hammasi Alloh subhanahu va taoloni nuqsonlik sifatiga berishligiga va naqs sifati bilan sifatlashga olib boradi bu demak bu tepada etilgan oyat laysa kamithlihi shay va as samiul basir degan oyat dalolat qiladiki Alloh subhanahu va taolaning ism sifatlari bor va har bitta har bitta ismining o'ziga loyiq bo'lgan sifati bor va ana shu ism sifatlarda Alloh subhanahu va taoloning hech qanday o'xshashi yo'q. Bu qisqacha aytgan so'zimiz va mana shu masalada, mana shu tauhidning 3-qismida mana shu ummatning, ya'ni musulmon ummatidan ba'zi firqalari mana shu masalalarda adashgan. Ularning maqsadlari, niyatlari chiroyli bo'lgan. Ya'ni maqsadlari Alloh subhanahu va taoloni kamchiliklardan poklashlik va uni e, har bitta iloji boricha iloji boricha har bitta yaxshi ma'nolar bilan sifatlashlik va bu e, mana shu ravishda Alloh subhanahu va taoloni poklashlik maqsadlari bo'lgan. Lekin mana shu tariqalari Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ashablari va ulardan keyingi tobiinlarning aimmalarining tariqasida bo'lmaganligi uchun ularning qilgan yaxshi niyatlari ularga foyda bermay qoldi agar ularni yaxshi niyatlari ularga foydali bo'lganida ular mana shu niyatlaridan foydalangan bo'lishardi demak bu masalada mo'min bandaga vojib bo'lgan narsa Alloh subhanahu va taolo o'zini Qur'onda yoki payg'ambar alayhisolatu vassalamning hadislarida sifatlagan e, ravishda o'ziga loyiq ravishda iymon keltirishligi va hech qanday bir o'zgartirishlik yoki yo'qqa chiqarishlik yoki uni kayfiyatini etishlik yoki unga bir misol keltirmasdan iymon keltirishlik lozim bo'ladi va mana shu ahli sunna val jamoat aimmalarining tariqalaridir va kimda kim mana shu aimmalarning tariqalaridan uzoq bo'lgan bo'lsa u faqatgina o'zini malomat qilib o'tgan ba'zilari o'zlarini haqiqatda umrlari bekor ketganligi va o'zlarining hayotlari bir ma'nosiz bo'lganligini o'lishlari vafotlaridan oldin tan olib o'tganlari bo'lgan shularning biri e, imom roziy rohimahulloh aytadiki نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا ya'ni o'zlarining hayotlarida aytmoqchilarki uzoq bahs qilganimizdan natijani ko'radigan bo'lsak faqatgina falonchi etgan va pismadonchi etgan edi va falonchi faylasuf bunaqa degan ekan degan gapdan boshqa hech narsa yig'magan ekanmiz deyaptilar butun falsafiy va kalom ahllarining manhajlari va tariqalarini hammasini o'rganib fikrlab chiqdim de lekin shuning oxirida natijaga qaraydigan bo'lsam qur'ondagi tariqadan odamning kasalini davolaydigan va chanqog'ini qoldiradigan sifatda qur'ondan boshqa bir manhaj topganim yo'q deydilar agar isbot qilishlik ma'nosiga keladigan bo'lsak Ar-Rahmanu alal arsh istawa degan oyatni o'qisak, ilayhi yas'adul kalimut tayyib degan oyatni o'qisak yetarli ekan. Agar nafi, ya'ni qaytarishlik ma'nosiga keladigan bo'lsak, laysa kamithlihi shay va la yuhituna bihi ilma degan so'zni etib mana shu oyatlarni biladigan bo'lsak kifoya ekan deylar. Etallarki so'zlarining oxirida ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي kimda kim mani tajribamga o'xshab tajriba qilib ko'radigan bo'lsa man bilgandek bilardi deydilar demak bu dalolat qiladiki alloh subhanahu va taoloning qur'onidagi bayon va nabiy sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridagi sharh bularning hammasi mu'min haqiqatda Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishlikdagi haq yo'lni talab qiladigan bo'lsa, Qur'on sunnatning o'zi hech qanday bir shaxsning falsafasi yoki aqliy gaplariga kifoya hojat bo'lmasdan Allohning dinini to'liq va bir chiroyli ravishda tushunishligi mumkin va bu inshaalloh juda yengil ham lekin bu narsaga odam bolasidan azgina harakat qilishlik talab etiladi alloh subhanahu va taolo o'zi bandalariga va'da qilib aytadiki vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana bizni yo'limizda haqiqatda harakat qilgan odamlarni biz o'z yo'limizga boshlab qo'yamiz degan oyatda Alloh subhanahu va taolo va'da beryapti. Shu bilan e, qisqacha bu tavhid kitobidagi muqaddimamiz nihoyasiga yetadi. Inshaalloh keyingi darsdan tavhid kitobining naslarini o'qishlikni boshlaymiz. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.